primjećuje se da se salavati sastoje od dva identična teksta. Jedina razlika je što riječ sali iz prvog dijela u drugom dijelu zamijenimo sa barik, a riječ salejte iz prvog dijela sa barekte. Naravno, ovo znatno olakšava posao memoriranja.